es Video, mas kada varbūties paņemšu tūku šodien, sagribēju angļu valodā, jo to, ko es gribu, par ko es gribu runāt, šitā man ir tāds, nu, excitement. Kas ir excitement? Ha? Ah? Jā, nu, es esmu excited, es tā kā sajūsmā, paldies. Un es es gribētu to visu izteikt angliski, bet, nu, beigās es domāju, ka Dievs lūdzu, dod man izteikties labi latviski, jo es nezinu, kā to sanāks, es tulkošu. Tā kā iesim Dieva vārdā un redzēsim, ko Dievs grib mums teikt šodien. Dievs, es tev lūdzu par šo vārdu, es tev lūdzu, lai tu, kungs, tiešām, kungs, dod man vārdu un izteicienus, lai es varētu labis tiekties latviski, kungs, lai tavs vārdi ieiet mūsu sirdī, kungs, lai viņš, lai viņš kungs, baro mums kā mājas, es lūdzu, kungs, lai tu, kungs, um, iepriecini mums visiem ar šo vārdu šodien. Paldies Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Nu, no, tas preģi uh, nosākums ir I see heaven. I es redzu debesīs. Un um, nevis, kad es esmu bijis, es esmu redzējis, bet, bet tagad, jau tagad, es redzu debesīs. Halleluja! Is anybody excited? Vai kāds ir um, sajūsmā? Ja? Par to. Viss vis tā sēž. Es saku, I see heaven man ir tāda dziesma, ko es vēl neesmu pabeidzis rakstīt. Un tā dziesma saukts I See Heaven. Um, tā, tā dziesma uz vārda rakstīts I see heaven. World, I see heaven. and I say, World, you cannot catch my eyes because I see heaven. Oh, you didn't get that, did you? <laughs> yeah, it's like you cannot catch my eyes. It's not me. Eh? You pasaole tu ne arkua never man pierced. Your man's artist neret to teksim što suomenja pass out. Bet es varu cauri tos pasauli redzu, cauri es redzu sievu. Es neredzu to somu. Es redzu cauri visā pasaulē. Un es, I see heaven. Daudzreiz es dzīvoju Latvijā, un daudzreiz mani draugi un rādi no, no Āfrikas. Viņi man zvana, jautā, pat aizvakar viens rad, rad, um, čatojam ar vienu radnieks, un viņš man jautā, ko īsti tu dari Latvijā? es é Mato valoro, tu oio. Vinte gribelais, vinte manjauta, tu esse, tu tagate esse, um, esse Essa não tá citado, tá com hobbies, já, né, nes, né, nicads, né, by guys, star. Tá. Vinte, qual isso tu dari? Sabe, não é esse mesmo, no catux, cara a valor da, das reis, no, tá, nekuaist, né, ah, vinham bi, taka tá disappointment, ah, pie bills, eis é do maika vinch tas, baiga não tá big man, bed vinch now. Is in a doubt still back. Vinigribe lá e tu é esse. Vinigribe vai viņi paši grib būt tie, kas viņiem ir šito un tas un tas un tas un tas un tas un, un tie ir tās, ir tās lietas, kas mums vienkārši dar tā, ka mēs neredzam vairs, kur mēs ejam. Mēs redzam tikai viņa māja, mēs redzam viņa Mercedes, mēs redzam, kāpēc viņam ir darbs un tev nav carpets vinha mir bani un teu não un un, un vispa oh tas ta bluze smuka mania me klekura veika la vinha toda boi ya yetari man vayak un un mums atis vienmēr ir tāds lietas, kas bloķē, kā mēs neredzam debesīs. Un es saku, pasauli, klausies, tu nevar bloķē man acis, jo es redzu tikai debesis. Bībele teica kolosiešiem, nesim uz kolosiešiem, kolosiešiem 3, pirmā līdz, ok, pirmais un otrais. Kolosiešiem 3, pirmais un otrais. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām celus, cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labas rokas. Savas domas virziet uz augšu, ne uz zemes lietām. Savas domas virziet uz augšu, ne uz zemes lietām. O, es nesaku, kad nav labi, kad labas lietas ir ir ok, ir brīnišķīgs, ir vajadzīgs. Bet manas acis nav uz tām lietām. I can't wait for me to get to heaven. Es nevar sagaidīt, kad es būšu debesīs. Ir tāds, man māsa atsūta man tāds stāsts par jauniešu, kuru teica, ka viņi bija ēle, nu tā kā viņiem bija tā kā vīzija, es nesaprotu, bet nu viņi Bijele, Jezus vedel vinreze tika vis as briesmas, vem que as briesmas, briesmas, briesmas, until va galva estado no galva jura, kur vinha tur Jezus pras kazeme, un vinha bija ja ja kap vinha pagava, la la yet kaut kur, da ele stas vem que as briesmix, bet pech managara isaku, ja ele tik briesmiga. Cabos devesis. Paul. Ja es nezinu, ja saprotu, ko es domāju. Kā būs debesis kontrastā? Nu, es nevaru iedomāties. Bībele teica, kad acis nav redzējis, auss nav dzirdējis, ja? un nav nienācis cilvēks prātā, ko Dievs ir gatavojis tiem, kas viņu seko. Un es saku, mēs redzam maz. Mas, meus assistica e vem matco qua manest qua Jesus se que nedoma para qua est um qua tus vigs e o dias para tua vis doma is neba vintigada dam dam putniam un un un zales kā ar tevi protams protams mums ir jādara kas mums ir jādara bet tad kad mūsu sirdi ir tāda nu tā kā pieķersies pie tām lietām, kā es tikšu galā ar nākušu mēneši um, iemaksa par, ir, par, par mašīnu, teiksim. Man jāiemaksāt bankā, vai arī viņi man, protams, jādomā. Bet, tad, kad mūsu sirds ir tur, artet. Dat mensen sam mesneret am debesis vairak. I see heaven. Visu laiku es redzu debesis. Ziniet, kā? Kādreiz es nebiju Krievijā, bet kad es biju Nigērijā, es domāju par Krieviju un es ļoti vēlējos būt Maskavā, ļoti vēlējos. Zināt, gandrīz katru nedēļu man vien sapņi par Maskavu, un es varēju redzēt visā Maskava, manā sapņos. Es varēju tēloties, kā Maskava izskatās. Es varēju dzīvot Maskavā tikai pēc e sapņos. Un es pamodos, o, oh, tas tikai e sapņi. Bet es esmu redzējis bildes, filmas, visas par Maskavu, un es varēju tēlot. Tajā, tajā sapņos es tā kā jau Maskavā tikai e nav realitāte. Ziniet, tā es jūtos dažreiz te, kad es jūtos, kad es jau esmu debesīs, jo man sirds ir tur jau, man sirds jau ir tur, tikai, nu, šajā miesā es netieku. Jūs saprotat, ko es domāju? Lai tavs sirds ir jau tur, ka tas lietas, kas te ir, ir uz laikus, tā kā, nu, nu ya ya te gala mesa, a tua ira, a tua machina, a tua barra ya te gala, but like thou seest. Iriau, tu, I see heaven. Vis coisas dar estreito céu, ya o debesis. Kapes sluden pa shwa shwa den. Lai mesne sam barak. Barak. nu, piesiet pie zemes lietas. Jo viss, kas mums galina, ir tās zemes lietas. Bībele teica, ka sējies gāja, sējies savus sēklis, dažs sēklis iekrit, iekrit kuru, kur ir um, thorns, ērķis. Erķ, Un ērķis nozīmē, ka, ka Jēzus skaidroja, ir pasaules rūpes. Un tie pasaules rūpes nožņau arī viņu ticību. Es ciešu šajā pasaulē. Man ir problēmas, man ir rūpes, man ir jāstrādā, man ir jāmācas, jārūpējas par ģimeni. Man ir viss vis normāls, kuram, kur katram cilvēkam ir. Bet I see heaven visu laiku. Uh, <sighs> um, um, e Vislaik e un acis ir debesīs. Ja tā kā es runāju par šo lietu, vien, um, um, es, nezinu, es nezinu, vai pagājuši nedēļa, vai un sieva teica, ko viņa teica, ziniet, ir tā kā autobus. Es saku, jā, tā kā autobus. Viņa tā kā mēs esam visi iekšā. Es saku, jā, un mēs jau braucam. Saka, jā, tieši tā, es ietēlu, kad es braucu autobusu uz, uz Ventspili, jā. Un um, tajā e autobusā ah, tu jau brauc uz debesis, bet ja tu brauc uz debesis, ja tu brauc uz debesis autobusā, bet tavs sirds ir tajā pilsētā, kur tu esi, kur, kur, uh, no kurien tu esi izbraucis. Vai tavs sirds taia pietra, curatovus pietre. Un um skaties pa logu. O, <laughs> oh, viņi tur ēda hamburgeri. Es arī gribu, tu izkāp no autobusu. Autobus aizbrauks tālāk. Tas, tas ir tā. Tu esi Kristus Jēzus un um tu brauc jau debesīs. Protams, pa ceļām Tu skaties pa logu, o, Japānā ir wow, tsunami <gasps> un kodolieroču brukums. O, Haiti tur wow, wow, wow, žēlīgs Dievs. O, tur Afrikā bāds, āk, Dievs. O, u, pasties, Francija arī problēmas netālu no mums. Un tu skaties apkārt, nu, tu vari skatīties pa logu, bet lūdzu, brauc tālāk. Tu vari skatīties, hei, es saslimu. Klausies, ja tu saslimu, ja tu saslimu. Es nezinu, kā tā izklausās, bet tiešām varbūt Dievs grib tev dot iespēju jau ātrāk aizbraukt. For God's sake, Devatel, ne som tik, tik daudz pieķerušies pie, pie šo dzīvi. Nu, ir, ir nepieciešams, lai mēs esam veselībā, lai mēs esam, tāpēc es lūdzu šorīt, lai mēs esam veselībā. Bet, bet, kas, kas man ir svarīgi? Kas man ir svarīgi? Lai es tieku, es tieku tur, kur es eju. is now shade. You cast mantad var bud shaya zeme for God's sake. Cast mantad varat bud. that American president, Palich. Nu un, nu un. Bible text. What shall it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Katotukwa. cilvēkam palīdz, kad viņš iemanto visu pasauli, bet zaudē savu dvēseli. Halleluja. Bet, nu, tu zini, ka nekāds, visu pasauli nekādu nevar dabūt. Pat ja tu dabū, bet tu nedabūsi. Es zinu, ka tu nedabūsi. Neviens nevar dabūt visu pasauli. Bet ja pat ja tu to dabūsi, tu netiek debesīs, tas viss fufens. Kāpēc? That man vis like, no. Man's rūpes now, like sargā man ceļš uz but but bet man rūpes palik, like sargā, like man ir ēst, man kur dzīvot, lai man bērniem viss That's now Paris. I see. Oh, it's gonna be wonderful. Es varu, iet, es varu jau tēlojos, kā debesis būs. Jo man, man nākoš, ne, šogad, oktobrī paliks 40 gadi. Es tuvojos debesis. Cilvēki, nu, oh, es paliku vecāk, nu, bet es priecīgs. Halleluja! Tūlīt drīz man beigsies uzdevums izautināt bērnus, Un halleluja, Dievs devēja. I see him. Es neredzu, es neredzu, kāpēc man acis jābūt nosvirzīts uz tām zemes lietas. Lūdzu, nenoņem tās kolosiešiem. Es gribu, lai mēs atceramies, kur mēs ejam. Kur mēs ejam atcerēsimies, kur mēs ejam. O, oh, tu esi autobusā, tu brauc, un kāds tev māja roka, hello, Dominika, atceries man, hello. Es saku, hello, čau, čau, bet es uz priekšu brauc. Jo, protams, Man vetje grake. Man saka, hello Dominica Tirius minister water was betata. Es brāts uz devis. Es esmu pametis visus grēkus, pie viņiem es neatgriezīšos. Autobus ir aizbraucis, un autobus neatgriezīsies uz turieni. Es My eyes, my eyes. Oh, my eyes see see heaven. I I wonder as as Brinos, why use the Davis? Why David David Terry, but why David Taka why to wield? Why to why to Gribas? Why to tell o cabus debisis Vai tu domā, varbūt tevis ir tikai tāds stāsts, nu tā būs labi, nu lā, cerība tiem, kam nav cerība. Nu nē, es tev saku kaut ko, es tēlu, es vienkārši, es dzirdēju, ka tur būs streets of gold. Ja? Ielas apzelti, tas nevis apzelta, bet zelta ielas. Es tev saku, man patīk laba dzīve. Es būšu debesīs. <laughs> Kam nepatīk laba dzīve? Jums nepatīk, jā? Jums <laughs> nepatīk labas lietas. Man patīk labas lietas. Un es tev saku kaut ko. Debesis būs blīs. Kas, kas tas pa vārdu blīs? Spožums? there. It has that place. Yeah, I think it's not spurgeons. It that that priex kurabnao gala. Huh? Svatlaime. Tur <laughs> es zini debesis manebusiado uma vairāk par par darbu jau par, ka Edgar man jautā, no, nu, tev patīk darbs. Es saku, nu, kā patīk? Jāstrādā vienkārši. ne, nu, ne, ne, vai tev patīk vai nepatīk, jāstrādā. Let's read um, Revelation. Uh, Jāņa atklāsmes grāmatu. Oh Lord, give us a revelation today. Viņš man rādīja dzīvības upes, ūdens upi. Tā bija skaidra kā kristāls, mums iztecēja no dieva un jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upēja abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un viņa jēru tronis, un viņa kalpi tam kalpos. Tie skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs ne nakts, ne sveces, ne saules gaismas tiem nebūs vajadzīga, jo kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžu, mūžam. Amen we shall see him face to face. Mēs redzēsim viņu acu pret acu. Man nevajadzēs ne slimot, ne strādāt, ne gaisma. Īstenībā grūti tēlot, tāpēc mēs to, ko mēs zinām, mēs zinām par šo pasauli, par šo zeme, un visu laiku mēs ar to Vien vistas, par ko mēs rūpējamies, beigsies. Bet, zini, tas debesis nekad nebeigsies. Nekad, nekad. Vien dienu vistas, par ko, zini, bija laiks, kad man ar saviem um, brālēni un onkuli, mūsu ģimene un viņu ģimene, mums esam tā kā... Uh, ah. Ja, un tagad tu nepatīkams. Man tēta brālis, tēta brālis un viņa, ģim, un viņa bērni, sieva. Un mana ģimene, mana māma un viņu māma, ja? Un mēs ar viņu ne, eh, negrib. Un visu laiku, bet vien dienu, nu, pēc tam, kad es pieņemu Jēzu, es saprotu. Essa protkaut koa. Tas bija vismultības. Šodien mums ar viņiem nav ne, nekādas problēmas, jo neviens vairs nedzīvo tajā pašā ciemā. Visi jau visu aizbrauc kaut kur. Un vairs nav, viss vis tas, par ko bija tas, tas um, bērns, viss beidzās. Nu, vairs nav neexiszē. Daži no mums ir nomiruši. Nu, tā, viņu māma ir nomir, un tēta arī, man tēta arī nomiris. Viss problēma beidzas, tagad mēs esam draugi. Un viss, par ko mēs strīdējamies, viss neeksistē vairāk. Ziniet, tā būs vienreiz ar šo zemi. Par visu tās rūpes, par to kredītu, par to tas, kas tu ienīdi, ka tas tās maskas, ne, vai viss, kas tu atgrīzi, viss, kas tev ir par rūpi šodien, vien dienu viss tā kā izgais. Izgais pilnībā, un tev acis stāvēs vai no debesis, vai no ēle. Tāpēc es zinu, kur es eju, man netraucēs. Viss tas, kas ir tā kā, kā es varu to tēlot? Tu ir tās, es nezinu, daži no jums ir skatījies, to film ar Schwarzenegger, Turbo Man. Kas redzējis tā filmu? Es, kas? Jingle Bell saucas, jā? Ja? Par, <laughs> par kāds um, Turbo Man, tas ir uh, Schwarzenegger, ietērpās, e ietērpās um, tajā supermaņu tērpas, jā, ja, kaut kāds, viņš ir Turbo Man. Un bija tā, kad viņam jā, ja, Viņam ir jā, jācīnās ar viens um, ļaunais. Nu, kā vienmēr, jā, labais cīnās ar ļaunajiem, jā. Bet, kamēr pirms sākās tas kauja, ir tis mazie dēmoniši, kas mēģina apstādināt viņu, jo viņi zina, ka viņš ir stiprāk par ļauno, viņi mēģina viņam apstādināt. Ja? Vinyinak, Terpakaya, mas a gente demora em estados, já. Terpakaya, boletos mugurun, vem cá, das deio, vinha preksha lá, não vem cá, traute. É. No protamos vinte, citar a vien, cito outros, ei prom, calcada veida, tá do vinte, tek, pie, pie, pie, o outro, pie, um saco, cestinha. Com escrito, tete, tu, tu caut curei, Und wisst das Maß in dem und nach der Pakaya mir, Mensch der nu hello, es ist ein Shade, hello. Wenn ka schleite no wirst arts no, no tu kutuei. This is a warning. See, breed in aims. Ateres kutuei. It's not about here. Vistas passados, não para šodien un šeit. It's not about here. Tas ir tā uh, um, kļūda. Tā ir tā kļūda, ko mēs pieļaujam. Ka mēs dažreiz aizmirsam, ka tā nav runa neiet par šeit un šodien. Nu, protams, ja tev nav ko ēst, Dominiks runā par debesis – Nu jā, protams. Bet mani, mani ko ēst vai man nav ko ēst? Tas beigsies vienreiz. Man ir darbs vai man nav darbs? Vienreiz tas beigsies. Tā situācija, ka man nav darbs, nevar man nozakt to, ko es gribu sasniegt, tikt debesīs. Tā situācija, ka es neesmu saņēmis, par ko es lūdzu Dievu, nevar man nozākt. Nu to, pēc kā es tiekos. E Mēs lasīsim otras Pēteri, ja vēstuli, trešā nodaļa, devītais pants. Otra Pētera, vēstuli, trešā nodaļa, otra Pētra, vēstuli trešā nodaļa, devītais pants. Lasīsim līdz 9, no 18. pants. 9 līdz 18. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa dīglis paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. Wow, wow. E, trešā nodaļa, devītais. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nākt pie atgriešanās – Bet tā kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un nākā zaglis, tanī, tanī debesis ar lielu troksni zudīs. Tanī dienā. Ar lielu troksni zudīs. Un pasaules pamati degdami izjūgs un zeme un viss, kas uz tās radīts. Mhm. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā. Gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karst, e, karstumā izkusīs. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbībā? Mhm. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļie, to gaidīdami, cen, censtieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neat, neaptai, neaptraipītus un nevainojamus. Un uzskatiet mūsu kunga pacietību kā glābšanai dotu – kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc viņam dotās gudrības. Tā viņš visās vēstulēs runā par šīm, šīm lietām. Tanīs ir dažs, kas grūti saprotams, ko nemācīt, nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus sev par pazušanu. Tad nu jūs, mīļie, to jau zinādami, sargaities, ka nezaudējat maldu līdz, maldu līdz aizrauti savu stipro pamatu. Bet audziet mūsu kunga un pestītā Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā. Viņam lai ir gods tad, tagad un līdz mūžības dienai. Viss, viss vienreiz nebūs Ir tā reggae dziesma, ko man patīk. Nu, kristīgā reggae. Es vienmēr klausu, nu, manā MP3 klausu tā dziesma. Tās dziedātājs, viņš saka, Maybe you won't call me. Annie, ah, what's up? Tā dziesma saka, varbūt jūs man nesauks uz koncertu. Varbūt es nedzīvošu mājas uz kāna. Varbūt es nebraukšu ar to jaunākā Mercedes, bet kad viss beigsies, Jēzus, es gribu, lai tu smaidi uz mani. Viņ, viņa, kad viņš dzied savus dziesmu, viņš zina, ka dziedātājiem šodien ir grūti, dažreiz viņi, te, pie, piemēram, viens Esses, os necessitados vêm dízimo, dá-me, ne patekman dízimo, encaixa. Ai. Pode sakir ok. Varbut, tu man ne pienjem sia, estereus, kaut ko bet ne. Bet beg begas. Es lūdzu Dievu sākumā, es saku, Dievs, kāpēc es gribu to dziesmas dziedāt? Lai gala galā Laibegbegas. Tu warst us married, man. Tu Jesus married sintex Dominix on patek taus tiesmus. Lai vis pasaule nepatek, jo es jums nedzied, es dziedu tam kunga, so varbūt es nepaliks miljonārs ar tām dziesmu, tā dziesma dziedātājs dzied. Varbūt man nebūs tas un tas, bet Beg beggars. Yes. Lai tu smaidi uz mani. Man ir svarīgi. Tas ir ok par mūziku. Tie, kas nav saistā ar mūziku, varbūt nesaprotīs mani, ja? Bet, bet domā par to tavā dzīvē, savā darbā vai biznesā. Ah? Varbūt tu sludināt klasēji, eh? Visklassnik Smeja Stevi. Yeah. Varbūt viņiem tu nepatīk. Tāpēc, ka tu esi kristietē, bet beig beigās Jēzus, viņš smaidīs uz tevi. Vai ne? Tev patīk tā dziesma? At the end of the day, Kaspalix, Kaspalix, Istniba Patsieva Nepalix. Oh, ah, hello. Tu, tu tuazini? Es nezinu, vai tu to zini. Oh, es vienmēr saku, es mīlu savu sievu, lai katrāki, ja? Bet es zinu, ka beig beigās. Viņa man vienreiz saka, a, ah, varbūt mēs viens otru pazīstamies debesis. Es saku, es nezinu. <laughs> <laughs> es nezno vai debes mes vien sot tá pazi busim pazi sta mi betezino. Katru nebus ne virs ne sieva. Bet mes busim visu savādāk. Es nezinu, kā būs. Bet es gribu, lai es esmu tur un lai viņi arī tur ir, lai jūs esat visi. Jo nekas, kas ir šajā zemē, Lustai States, cast Nebus, through Skyd Rack States, David Tais, uh, Kurapant, Desin Tais, Desin Tais Pants, Marisla Desin Tais. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens and the earth will, with a, uh, shall pass away with a great fervent heat, and the earth also, and the works that are therein shall be burnt up, and the works. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts. Un zeme un viss, kas ir uz zeme radīts. Viss pričendāli savā BMW wisst das, wisst das, das ein interessantes Lied ist. Pat Zeltz, vis Kassir, Vini vis Pazudis, Yatad Mestozinam, God Mumsiriabud. Dave, Dave, will you go to Aaron, please? Okay, good girl. Ok. <coughs> Amém. Ah, ah. Lucas Evangelho. Dio sentar. Dio percentar. Nodalha, dio descendevitais pant. Lukas 12. 29. Oh, tur ir daudz ko lasīt. Tāpēc neraizējieties arī jūs par to, ko ēdīsiet un ko dzersit, un neuztraucieties, jo visu to meklē pasaules tautas. Jūsu tēvs jau zina, ka jums viss tas vajadzīgs. Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Pārdodiet savu īpašumu un izdaliet to nabagajiem, gādājiet sev naudas makus, kas nepaliek veci, izsīstošu mantu debesīs, kur zaglis nevar piekļūt un ko kūtas nevar maitāt, jo, tu, jo kur jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Vēl? Tur, kur tev mantas, 2006. Isn't that that day that I up to Kashmir? Group of up to Kashmir. Mean day that's this ma. Stir up your treasures in heaven. Stir up your treasures in heaven. Don't you wait for, for the rain to start falling down. Isn't that, yeah? sievas in. And it is in there. That this was like a stir up your treasures in heaven. Saglabat Saus Mantis Debesis. It has always been my das das das wir mal bis man man taka motto is vertekt glaba saus mantis debesis ezino katene kasne palix It is foolishnness that a mule gives. Ja, mes vislike rūpējamies par šodien, bet rīt mēs nerūpējamies. Tu zini, es pavadīšu mūžībā, mūžībā debesis. Kāpēc tad man nav jāglabā mantas tur? Dažas bankas teica, glāba savā alga mūsu bankā, jo tur tev būs lielāks pensijas. Nu, gan alga, gan pensijas viss būs čau vien diena. Bet kur ir man īstie mantas? Bībeli pat saka, pārdod savus mantas. Zini, ko tas nozīmē? Ja tev paliks svarīgāk tavs krēklis, ja? palikt svarīgāk nekā darīt kādam labu. Ziniet, ja es zinu, ka es varu investēt savu krēklu uz debesis, es investēšu. Tas nozīmē, es redzu, o, oh, viņam nekā nav, neviena krēkla, man ir četri. Un viņš gribētu no manis. Es investēšu. Es neinvestu uz viņu, es investēju uz savā bankā debesis. Jo tas kungs man tā teicis, store up tur, viņš man saka, viņš ir gudrākais biznesmenis. Viņš saka, tur tev būs jāpaliek uz mūžību, tur tev ir īstais e pensija te tikai tu strādā, bet nu, tad, kad tu nomis, tad tu paliksi tur uz mūžu. Kāpēc tu atnāks uz mūžu? Un tad, kad tu būs debesīs, tev nebūs ne strādāt, nebūs neko darīt, nebūs nekrāt, neko nevar vairāk darīt. Tikai to, ko tu paspēji šajā zemē tagad sakrāt, tās tev būs. Tātad sakrāji tik dās tu vari. Dari labu cilvēkiem. Dari labu, lai Dievs redz, Bible states, Let your light shine before men, that they might see your good deeds. Let your light. light as guys must speed till va- before men, till vax artists, yeah? Till vax picture. That they may see your good deeds. Like vini varet redet taus labus darbus. Let your light shine before men. And that is why, un tāpēc, es sludinu ne jau šeit priekšā jums, bet katram, ar kuram man ir kontakts, es saku, pazīst Jēzus. Nē, negribu runāt, labi, paldies. Bet nē, bet nu es gribētu, ok, es tev teikšu vairāk par Jēzu. Un kā es viņiem sludinu, es, man prieks, ka viņi pieņem Jēzu, bet pat ja viņi nepieņem, man jau ir ieskaitīts kontā. Es, es vienmēr runā par šo kontu debesis. Tas nav joks, kad es runāju par to, daži domā, ai, viņš tik no mantkārīgs. Kāpēc gan nē? Es esmu mantkārīgs par tā tam lieta. Tu gribi, tu varbūt man kāriks par īsto lati, par latiem un dolāriem. Es būšu man kāriks par garīgajām lietām. Hello, church. Aljo. Hallo. <laughs> Ist wer sieben, sagt ja. Isn't Hallelujah. Apostle Pavel states, I press towards the mark as Zenos leads towards the mark. Latvish Bible and it's no gals. Guide. I press towards the mark. Lasasnek met, yeah? Okay, last is in no Bible, Philippians shame. Philippians shame. trešā nodaļa, 14. Es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam, Kristu Jēzu. Halleluja! Es dzenos, es dzenos goda balvai, es astāja kas ir aizmugurē, es dzenos. Halleluja! Ja e tu esi tajā autobusā un um tu redzi, ka pasaule tev sveicina un um saka, hello, hello, saki e pasaulei, čau, bet lūdzu, dzenies goda, bálvány. Este o saku. Varbūt nekad nesasniegs tavu dzīves uh, sapnis. Varbūt nekad, nu, tev nesanāks, nu, panākt to, ko tu gribi, gribēji visu mūžu. Bet beig beigās svarīgi, lai Dievs, lai Jēzus te uzmaidītu. Jūs man piekrītat? Es saku, varbūt, ka varbūt tu nesasniegs, tu nepanāks savu dzīves sapni, bet svarīgs, lai beig beigās tu esi debesis. Es lūdzu, lai Dievs, kuru mums ir devis, viss, kas ir labi, lai viņš piepild mūsu sirds, viņš ir devis mums uh, sirdī to, ko mēs vēlamies darīt, teiksim, vēlamies viens gribē, lai viņš būtu Francijā vismaz reiz, pirms viņš nomir. Viens grib būt vismaz reiz Amerikā, lai redzētu Ameriku, un tad var nomirt. Ja, lai Dievs dod mums visiem mūsu sirdi, sapņus, lai Dievs mums visiem svētī, lai mums nebūtu slimības, lai mums nebūtu jālūdz maizē. Bībele teica, ka es esmu vecs, es esmu jauns, tagad esmu vecs, nesmu redzējis Dieva bērnu lūgt maizi. Lai Dievs um, izpild savus solījumus mūsu dzīves, lai Dievs atbild uz mūsu lūkšanas, bet lūdzu, lai mūsu acis – ne noverchas nota merde. Hallelujah. Let's pray. Lūdzu, stāvies un lūgsim. Kungs, es Tev pateicos, ka mēs vēl esam šeit, un mēs vēl cīnamies. Es Tev lūdzu, lai tā diena mums tā nebūs tā kā surprise, lai mēs ar gaidīšanas gaidām tā diena, kad mēs beidzot redzēsim tev vajag vaigā, kad mēs varēsim priecāties, un mēs tagad nevaram iedomāties. Bet tad, kungs, mums būs tāda svētlaime. Mēs lūdzam, kungs, Jēzus Kristus vārdā, lai neviens no mums neļaus, lai pasaules rūpes nošņā mūsu ticību. Bet ļauj mums, kungs, ar sagaidīšanas un cerības dzensties, dzīties pēc gala mērķa debesis. Mēs lūdzam Tev, kungs, sargā ikvienu no mums, no sētana, viņa maldības un vilinājumi un kārdinājumi. Un visas problēmas, kas ir šajā zemē šodien, kungs, sargā mums, lai viņi nebūs mums par šķēsli. Kungs, dod mums iztēlo debesis, Dod mums prieks jau sirdī, ka mēs tur būsim. Dod mums sapņot, būt debesis. Dod mums cerību, dod mums tāds, lai mums tā ir, ka mēs nevaram sagaidīt. Dod mums tāds, tāds lively hope, dzīva cerība, ka mēs gribam beigās, beigās lai tās būtu mūsu dzīves dzinējs. Kā viena diena mēs beigās, viss tas, kas ir šajā zemē, mēs pametīsim. Un beigās mēs mūžīgi dzīvosim priekā. Mēs mūžīgi dzīvosim bez bēdas. Mums nebūs ne žālošanas. Halleluja! Nebus, Nestlimošanas. Oh God, Nebus, the God's problems. Mas de você La Bujig, Svetlaime. Laimusat Storet Yautagat. Este Lud Jesus Vada. Lai tas mums dzen us priekšu. uz mērķi. Es tev lūdzu, kungs, lai neviens no nu mums nezaudē šo fokusu. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs. Jo nekas ne mums nevar atdalīt no Dieva mīlestība. Nekas. Nekas ne tas, tas lietas, kas šodien, ne tas lietas, kas būs rīt, ne eņģeli, ne dēmoni, ne grēks, nevar mums atdalīt no Dieva mīlestību, kas ir Kristu Jēzu. Es te pateicos, kungs, par šo Dievu kalpoju. Es te pateicos par tavu vārdu. Vai tās vārds recordați un ser de muși bun Amém. Amen. Haideți im nos Der das